octantus decimus sextus item alius de iunio decimi mensis sublimitas quidem delectissimi gratiae dei hoc quotidie operatur in cordibus christianis ut omne desiderium nostrum a terrenis ad celestia transferatur. Sed etiam presens vita per creatoris opem ducitur, et per ipsius providentiam sustinetur, quia idem largitor est temporalium, qui promissor est aeternorum, Sicut ergo pro spe future felicitatis ad quam per fidem currimus, gratias Deo agere debemus, quod ad percepcionem tante preparationes e vehimur, ita pro his quoque comodis, quae singulorum anorum revolutione consequimur, Deus a nobis honorandus adque laudandus est, qui sic tere fecunditatem ab initio dedit, sic pariendorum fructuum leges in quibusque germinibus ac seminibus ordinavit, ut nunquam sua instituta desereret, sed in rebus conditis benigna conditoris administratio permaneret. Quid quid ergo ad usus hominum, segetes vineae oleeque pepererunt, totum hoc divine bonitatis largitate profluxit, quae elementorum qualitate variata dubios agricolarum labores clementer adiuvit ut utilitatibus nostris venti et imbres frigora et estus dies noctes quae servirent non enim sibi ad effectus operum suorum ratio humanus sufficeret nisi plantationibus et rigationibus solitis dominus incrementa preberet unde plenum pietatis atque justitiae est ut te his quae novis celestis pater misericorditer contulit nos quoque alios adjuvemus sunt enim plurimi qui nullam in agris nullam in vineis nullam habent in oleis portionem quorum in opie de ea quam dominus dedit copia consolendum est ut et ipsi nobiscum deo pro terre fecunditate benedicant et gaudeant possidentibus fuisse donata quae etiam pauperibus ac peregrinis fuerint facta communia felix illud est horium et omnium fructuum multiplicatione dignissimum de quo agentium et debilium saturatur esuries de quo relevatur necessitas peregrini de quo desiderium fovetur infirmi quos ideos sub diversis molesties justitia dei laborare permisit ut et miseros pro patientia et misericordes pro benevolentia coronaret huic autem operi dilectissimi cum omnia opportuna sint tempora hoc nunc precipue aptum est atque conveniens in quo sancti patres nostri divinitus inspirati decimi mensis sansere iunium ur omnium fructuum collectione conclusa rationabilis deo abstinentia dicaretur et me minisset quisque ita uti abundantia ut et circa se abstinentior et circa pauperes esset effusior efficacissima enim pro peccatis deprecatio est in elemosinis atque ieunies et velociter ad divinas conscendit aures talibus oratio elevata suffragiis quoniam sic ut scriptum est anime suae benefacit vir misericors et nihil est unius coiusque tam proprium quam quod impendit in proximum pars enim corporalium facultatum quae indigentibus ministratur in divitias transit aeternas et illae opes de hac largitate pariuntur quae nullo usu minui nulla poterunt corruptione violari beati namque misericorde quoniam ipsorum miserebitur Deus. Et ipse illis erit summa premii, qui est forma precepti. Inter hec autem directissimi opera pietatis, quae nos Deo magis magisque commendant, dubium non est quod hostis noster nocendi cupidus et peritus acrioribus invidiae stimulis incitetur ut quos apertis et cruentis persecutionibus impugnare non sinitur sub falsa christiani nominis professione columbat, habens hereticos huic operis servientes quos a catholica fide devios sibique subiectos militare in castris suis sub diversis fecit erroribus et sicut decipiendis primis hominibus ministerium sibi serpentis adsumsit ita horum linguas ad seducendos rectorum animos veneno sue falsitatis armavit sed his insidious delectissimi pastorali solicitudine in quantum dominus auxiliator occurrimus et ne quid de santo grege periat precaventes paternis vos denunciationibus admonemus ut labia iniqua et linguam dolosam a quibus animam suam profeta liberari postulat declinatis quoniam sermo eorum sicut aet beatus apostolus serpit ut cancer humiliter irrepunt blande capiunt moliter ligant latenter occidunt veniunt enim sic ut salvator predixit sub vestitu ovium intus autem sunt lupi rapaces qui non possent veras et simplices oves fallere nisi Christi nomine tegerent rabiem bestialem in his autem omnibus operator qui cum sit vere illuminationis inimicus in lucis se angelum transfigurat huius arte basilides huius marcion callet ingenio hoc duce agitur sabelius hoc precipitatur rectore fotinus huius potestati famulatur arius huius spiritui servit eunomius tota denique bestiarum talium cohors hoc praesi ab ecclesiae unitate discessit hoc magistro a veritate decibit sed cum in cunctis perversitatibus multiformem teneat principatum arcem tamen sibi in mani ceorum struxit in sania, et latissimam in eis aulam, in qua se exultantius jactaret invenit, ubi non unius pravitate speciem, sed omnium simul errorum impietatumque mixturam generaliter posideret. Quod enim in paganis profanum, quod in judeis carnalibus cecum, quod in secretis magice artis in licitum, quod in secretis magice artis in licitum, quod denique in omnibus heresibus sacrilegum atque blasphemum est hoc in istos quasi in sentinam quandam cum omnium sordium concretione confluxit unde universas eorum impietates ac turpitudines enarare per longum est superat enim verborum copiam criminum multitudo ex quibus ad indicandum pauca sufficiunt ut de his quae audieritis etiam illa quae vere cunde praeter mitimus estimetis de sacris tamen eorum quae apud illos tam ob sunt quam ne panda, quod inquisitioni nostre dominus manifestari voluit non tacemus, ne quisquam putet nos de hac re dubie fame et in certis opinionibus credidisei residentibus quae mecum episcopis adque presbyteris in eundem concessum christianis viris et nobilibus congregatis electos et electas eorum iusimus presentari qui cum de perversitate dogmatis sui et de festivitatum suarum consuetudine multa reserasent, illud quoque scelus, quod eloqui verecundum est, prodiderunt, quod tanta diligentia vestigatum est, ut nihil minus credulis, nihil obfectatoribus relinquereitur ambiguum, adenant enim omnes personae per quas infandum facinus fuerat perpetratum puella scilicet ut multum decenis et due mulieres quae ipsam nutrierant et huic sceleri prepararant presto erat etiam adolescentulus vitiator puellae et episcopus ipsorum detestandi criminis ordinator omnium horum par fuit et una confessio et pate factum est ex sacramentum quod aures nostre vix ferre potuerunt de quo ne apertius loquentes castos offendamus auditus gestorum documenta sufficiunt quibus plenissime docetur nullam in hac secta pudicitiam nullam honestatem nullam reperiri penitus castitatem in qua lex est mendacium diabolus religio sacrificium turpitudo hos iteque homines dilectissimi per omnia execrabiles atque pestiferos quos aliarum regionum perturbatio nobis indulit crebriores ab amicitia vestra penitus abdicate. Vosque precipue, mulieres, atalium notitia et conloquius abstinete. Ne dum fabulosis narrationibus incautus delectator auditus, in diaboli laqueos incidatis qui sciens quod primum virum muliris ore seduxerit, perque femineam crudelitatem omnes homines a paradisi felicitate deiecerit, vestro nunc quoque sexui, securiore insidiatur astutia, ut eas quas sibi potuerit per ministro suae falsitatis illicere, et fide spoliat, et pudore. Illud quoque vos dilectissimi obsecrans moneo, ut si cui vestrum inotuerit, ubi habitent, ubi doceant, quos frequentent, et in quorum societate requiescant nostrae solicitudini fideliter indicetis qui apparum prodest unicuique quod protegente spiritu Dei ab istis ipse non capitur si cum alios capi intelligit non movetur contra communes hostes pro salute in communi una omnium debet esse vigilantia ne de alicuius membri vulnere etiam alia possint membra corrumpi et qui tales non prodendos putant in judicio Christi inveniantur rei de silencio etiam si non contaminantur ad sensu. Assumite iteque religiose solicitudines pium zelum, et contra sevissimos animarum hostes, omnium fidelium cura consurgat. Ilio in misericors Deus quandam nobis partem prodidit hominum nox eorum ut manifestato periculo excitaretur diligentia cautionis non sufficiat quod actum est sed eadem inquisitio perseveret quae hoc auxiliante domino consequetur ut non solum qui recti sunt in colum es perseverent sed etiam multi qui diabolica seductione decepti sunt ab errore revocentur vestre autem orationes et eleemosine atque ieunia Misericordi deo per hanc ipsam devotionem sacratius offerentur cum etiam hoc opus fidei ad omnia officia pietatis acceseret quarta igitur et sexta feria jejunemus sabato autem apud beatissimum petrum presentem apostolum vigilias celebremus qui sicut experimur et credimus pro commendate sibi ad domino ovibus inde sinenter pastorales pretendit excubias exoraturus deprecationibus suis ut ecclesia dei quae ipsius est predicationibus instituta ab omni errore sit libera per Christum Dominum nostrum